gaskiya ga wata a ba ko na wuce muku shi da dole a jiya banka am menene haddin na makwabtaka malamai sun fi tsora a kan haddin makwabtaka wadanda suka ce gida arba'in dama gida arba'in hagu gida arba'in gaba gida arba'in baya amma wannan asar da duk su tabbata ba domin gida arba'in arba'in har su hudu ai kaga suna da yawa idan su ci kenan idan makwabtanka ne na da yawa wannan kuma suka ce ana gani dai kawai makwabtan kai don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ya ce ji da yin yanta almunafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjiquna fil madinati la nughriyanna bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila la yujawirunaka fiha suka ce da zama da ni da manzo Allah ya zama da makwabta da ba sai ya ce da su makwabtan ka daga baya ka ci sake makwasaka da kai ma'ana ba makwasaka ne nan kafin na saukar wannan haya ba ku gari ne ne kawai ya da ma'ana duk wanda yake garin kuɗi ya zama kwasinka to amma wannan almujawara sai ka babu sa a harkar larabci amma sai mujawara wanda za a ce makwasi na da ake son ma a cikin makwasi malamai suka ce an gina ta ne kan ka'idan al'urfi me muka saba a al'adunmu yadda muka saba wani ne shi ne ka zuwa duka wani makwabci ne ba za a yi mutu ba kowa ya san wanda gidan ke damfara da nawa tsawon a zama ko a hukun tsawon a gaban na ko a bayan da na ce muka fiya kalmar suna da tafiya a ƙasa. to da ne ya yi wanda ba kai na da shi don ce muka fiya ko ba za a yi mutu ba eh, a kurki zai ce haka ba za a yi mutu ba amma da gidan mu yake tsakanin da gidan mu duk da zai mu kofi na ko zai mu kofi mu makwacin mu kaga ba da kuma yake saboda haka wannan ba ya da hakki a kan irin wanda gurin ke daukar da shi sa ka umma da aisha ta goma za Allah sallallahu alaihi Sallam. na baka abu yana so in muka muku ba da wannan fara ko kuma abin da yake da muka san gaba da ba in shi ne ba kada kin rage da goloman in da shi da ruwa ba ruwa da komai ko wanda ya ce in da wasu da kuma mutu'ul fara da duk sanan sauran to ya zai yi shi maza Allah ce ila aqrabi imanin kibaba in kina da zama ko da guda biyu wanda kofar ta tafi gaba da daki sai ki fara da shi don wani abu ya ka zo a ba wanda ne in wani abu ya ka zo ya ka zo wani shi يعني ذكر بعض الجنبي والصاحب بالجنبي لما ذلك الصاحب بالجنبي ما لما سيما ما تفسر دي ولا يكون فسر هذه السوى abokin ka da tafiya ta kama tsakanin ka da shi ayarin tafiya kana kan da shi na kan da shi kana kan doki na kan da shi daga nan wurin za ku bama daga nan za ku kaza daga nan za ku mutuka daga nan za ku imani ko mota ta haɗa ku kun shiga mota da yake da shi daga nan za ku mai duguri daga nan za ku yi yola daga nan za ku mubi daga nan za ku ga kira mota sai ta ɗau a sahibi da jambi ke ku kuma wannan tafiyar da haɗa ku a mota daga nan zuwa mai duguri awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ana buƙatar kaiwa mutum ihsani da tsanci in yana mutum mukanka in yi shi da cikin wani mutum da yana wata mako a cikin taimakon sa sai an tambaye kan haka ranar kafin kiyama. Wannan kuma da suka fassara a sani dubban da ita ce matar ka. Ita ce a sani dubban mace ko tana da girma da kan mutum. Mutum ya da ita, ya da ita, yi mata sura, ya nuna ta. yi mata hira yi mata abu yi dariya da ita yi zuwa ta da ita duk wannan tana da kan mutum ne wata wannan wani sabili biyu da guzon sa ya biyo ta garinka shi ma da haƙƙi ya kanka wa ma malaka taimanu kuma su a da hannun ku ya mallaka na bayan tsawon maza ne ko mata su kuma mutum da kudin su wajen haƙƙin su sun su sun su kuma su kuma kuma tsora musu aiki sai wanda za su iya kamar da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Bukhari ya Allah ya inna Allah la yuzu man kana mutalan fakura na zo waɗannan al'amura a gurguje don na san wani wasu ga sun yi wa jikin kuɗi kuma akwai kwamboyi masu yawa a ajiye kuma akwai tare na ƙara kuɗiya saboda haka da yin jinsu waɗannan ne kun ga aya guda ɗaya ce suke su waɗannan tsari na rayuwa ina ne don mun ce sura ta kusan za a karanta ina ne za a ce ƙur'ani gaba ɗayansa lallai babu addini jamsashe irin na musulunci ko babu addini da ke cikin sabu irin na musulunci wani littafin addini ne za ka ɗauka ka rinka jin waɗannan bayanan dalla dalla magana mahaifinka magana makwabcinka magana matarka magana talaka a gari magana malaya a gari duk suna da shi yasa duk inda ko ga an kafa rinkin musulunci to ne kuma ne ne kuma ne ba mu bayyana shi ba ba ne irin biyu bayani a mazarci irin wannan bayani a aikace to da za a yi wanda ba musulmi ba in ya yi mu'amala da mu ya san in sun mutunci su karɓa yaji yana da sha'awar wannan rayuwar da ya gaba a ciki na kan rayuwar lalle ta kan banban da kai za a yi zamantakewar mu da matan mu da ƴaƴan mu da shugabannin mu lalle ya sa bambam da kai da wannan ya gamsar da shi amma yanzu kai ba ka abin da yawa daga cikin mu musulmi ne ke zama ɗan kuka ne zama ko ta jifa ma'ana sai ne wani mummunan aiki sai wanda ba musulmi ne ko mummunan aiki sai ya fasa nan cewa musulunci ne masa ko ko aikin da mummunan da ban musulunci ka daban ba musulunci ne ya zaka yi fata ba ka yi yaudara ba ka yi zalunci ba kai ne kuje kai sai kai zama fitina da waɗanda ba musulmi ba suka ɗauka musulunci ne kawai ya ga gindi kamar kan da goyon bayan wata ana kan zalunci kamar yana jiki ya mara ma bayan cikin bukari cewa kalmar zalunci aya ko ba ruwanka da shi hadisi ba ruwanka da shi shi ne kuma shi barnaka da kaza wa musulunci abin da ba da ba haka bai kamata ba maganganun mu ko ayyukan mu su zama ke cikin haka hana waɗansu su ga musulunci wannan ɗaya daga cikin ma'anonin da aka fassara faɗin Allah ta'ala rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru ya Allah kai kuma za ki kula da kafirai wato yin wurin aikin da za mu sa ba su rena musulunci Sai daga cikin fassara da aka yi jama'a ya koyi ta da kuma da shi a ƙarshe dai ina ƙara godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan addu'a ta mu na ji zafi matuƙa kwarai da gaske kuma ubangiji su ala ya sami tare da cikin lada kuma babban abin da ya tsara ba da kwarin gwiwa da jin zafi matuƙa kwarai da gaske al'amura guda biyu abu na farko kasancewar mai martaba sarkin goza muna tare da shi tun daga farko na wa'azi har yanzu a gaskiya samun irin wannan auren su gabanin mu ba su da yawa wanda ake wannan ni ne ya sa wa a kofar waɗansu sarakunan da ake yi in sa su yi ba mu samu daman ganin su ba kai sawa ba hakika akwai su waɗanda za su sa a yi da su haka da sauransu amma ba su da yawa kamar yanzu ne matsala cikin goza kamar ban manta ba mai matsala cikin sulega a lura awon ibrahim wani zuwa da ne garin sa aka ne kuma mai martaba cikin da zai mai martaba cikin dutse martaba cikin zannan gwari akwai su da yawan da gaskiya ba su da yawa saboda haka fatan mu ubangiji ta ala cikin gidansu da zuriya ko ubangiji ta ala ya tsara musu himma da kwazo ko ubangiji ta ala ya sa cikin zuriya su a samu da za su yi halin kiran nasu ko ma ya tsara nasu don su samu baya ta jirgin da tarihin su ba zai yi ba sannan da zaman da yadda shi shi kuma mun wannan masallaci malam Ibrahim muka eh, muka mun ta magana da shi kusan shekara biyu wasu yana da nasi Allah Ta ta wasu da alkai har kun yi kun kuka ji da mu a da, har ba na koma zuba kan da zogo da da haka ya ya ya taimaka kwarai da wajen zuwa na da kuma dai sauran uwa duka ko Allah Ta saka masa da alkai duka da kyakkyawan niyyarsa da kuma karɓar da gudunmuwarsa wassalamu alaikum warahmatullahi wa an ce da razauna wajen zubar sabu da wannan ya bayan zai za mu tambayoyi zan kayi ce na ne kan ba sun sun na haka ba sai su zauna kar wurin su kaji zan kayi ce insha Allah alhamdulillah mun saurari wa'azi daga bakin Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya saka mishi alheri kamar yadda muka sanar da gobe da sabon karfe 8 insha Allah za a tsaya wani masallaci da ke kusa da teka eh, masallaci malawa dala Da daga karfe takwas zuwa tara a ɗan yi wa nasiha ko a ɗan asa tambayoyi malam sai ya wuce gaba kuma akwai wanda za su gabatar da ainihin nasiha kafin zuwa neman a masallaciya guda uku da ke cikin wannan garin masallar juma'a wannan shi ne sauran akan wakan mai tambaya ta farko Ina cewa shi ya halitta a yi sallah a gaban neman a masallaci mutum ya wuce gaban neman ya sallah a gaskiya asalin limanci lalle ne neman da zama yana gaban mamu suna baya ba su halatta yin sallah a gaban liman sai in larura ta kama larura shi ne sai da bayan liman kan babu biyar da ya ce sai a gaban sa to irin wannan larura babu ne biyu wanda faru mutum ya iya sallah a gaban liman kamar da shekul islam ibn taymiya ya bada fatawa a kai kamar yadda kuma malaman mazhabar malikiya a kan haka ke amma sauran waɗansu mazhabin suna ganin duk yadda hali wuce ga mutum da koma baya amma ka'idar shari'a ce za a zunda aka da samu kai don da ruwa ta zo tana bayar da dama ta iya yi a gaban liman idan babu yi a bayan A wannan mai tambaya ke cewa mafi matan da ta yaji a gidan mijinta har tsawon shekaru biyu ana jikwa mata kidawa ya matsayin wannan raura tana nan karkashin mijinta tun da ba su ke biyu ba tana nan karkashin mijinta wajen kuma ba zai kira ba su san wannan damar da suke da su ba musu ita dai mutu ba ta iya cikin kanta duk yadda take da san da rewa in ba miji ne ke na ta yi kina nan a matsayin kina matsatsa kuma wannan abin da ke nuna wa ina a akwai sakacin mahaifa da in suna da mahaifa ko wakili ne ne Allah bai saba cewa an dawo da shi daga koma wannan ba dole ne a gaskiya ba mu ka ba mu da shi ba haka kuma wannan musamman yake cewa shin akwai bambanci tsakanin da aji da kuma tsarawa ya ake a cikin gaskiya da tarawih da shafi ta abu da ne ita ne sallah ko da ake cikin wata ramadan Wani shi da sallar da mazana ce man kama ramadan wasu sabon, hisaban gudra lahu ma taqaddama min dhanbi kamar da tabbata cikin bukhari duka wanda ya yake samun da cikin wata ramadan yana mai imani da Allah da neman lafa za a gafarta masa abin da ya shuɗe na zubarsa Ko ita ya wanda da a cikin watan ramadan yin da cikin jam'i ya yi falala sama da mutum ya yi ciki kadai kamar da hadisi suka nuna wanda Allah ya yi wa sahabbai sallah a cikin jam'i har so uku ya yi a zaman ashirin da uku ya yi a zaman ashirin da biyar ya yi a zaman ashirin da bakwai ana noma da birnin cikin da ke fitowa a zaman ashirin da uku ya mana a farkon dare ya ba ke tun daga farko farkon dare har zuwa ɗaya bisa uku na dare a zaman ashirin da zai ya yi mana tun daga farkon dare har zuwa ga rabin dare amma a zaman ashirin da bakwai kan ya kawai da haske da muka tsoron kar alfajir ya fito mu yi saboda haka yin cikin zanji yana da falala kuma yanzu a yi cikin zanji yin ta a farkon dare ya yi falala idan yin ta a farkon dare ba ne ya ba amma ne ba karshen dare shi ne kawai da an zo an yi sallar isha'i kowa da shi da wanda zai bar shi wanda zai wani abu kafin ya shi ba ka dawo wajen karfe uku ko biyu aka yi to sun su ba. shi ba amma ba ka yi da kuma bayan an gama sallar isha'i ko ba laifi a kai ba. Ah, wannan mai tambaya yake cewa aka masalla ya matsayin ainihin kula da masallaci da taimaka wajen gina masallaci ko in fito masallaci da sauransu. Yi da Allah ya jawo hankalin a musamman da ke cikin garin goza a gaskiya wasu bangaren masallacin su fara rushewa ko kuma kin fado su ko ba da Allah ɗan ba hankali da ayo da hadisi ko na su agaza a ga ai su mutu kuda abin da manzo Allah ya na cikin hadisin bukhari man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baytan fil janna iko wanda yake na masallaci don Allah to Allah bai kula masa gida a cikin aljanna kuma masallaci kuma na nufin gini na nufin kuma gudanar da ginin don kira na lafiya da rigar ginin kuma don duk ilimin da ake ji ya da kawo kai za a kusa ne zuwa ga duk kula ba shekara da shekara biyu ne shekara biyu zai yi kajiya zai yi komai komai na iya kwanta za ka yi da kula da masallatai da kwanan abin da masallaci ke bukata don yi fitar da sabon da ya kamata ya Allah ba mu yi yin haka don aiki ne da salma wanda ke ɗin zai rinka halaka kullum ke ɗan idan za ka yi ɗauki ne da duk wani da zuwa da shi yana cewa za ka yi salai a shekwan ya yi kuma tattara wa amurkum bil fasa wallahu yahdikum da min wa fadla wallahu yaqulu amin wadan kullum yana kai kitar da ku da talauci idan kun kace kudin ko da hanku alkhairi talauci zai kama sannan yana umartan ku da alfasha ababen da su dace ba ko yana umartan ku da ruwa Allah ko yana muku alƙawarin gafara sannan kuma da falla ta musamman daga wajen ta don duk mutumin da ya aiki da islami kuma ya kafi niyyar domin sa don abin kuma ne ba sai har sai an sadakar da musulmi wani inganta masallatan mun ko mu gyara da ko mu samar da shi kuɗa a ciki ko kan mu wulakar da masallatan wannan abin kuma ne don muke motsa wannan matsayin matsayin da ya kamata ma mu ce kowane masallaci musamman in na juma'a ne yana da wani asusu na da'awa a yankinmu a cikin danginmu ko makusantanmu tsakanin wasu su ba ni sa ko da dare zuwa yi ba ne suna bukatar kira zuwa ga musulmi ya kamata a ce masallacin nan yana da mota wancan masallacin yana da mota masallacin nan a dukkan dan mako misali a gabar lafi ko da juma a har zuwa litinin kwana biyu ko uku ana ɗaukar nayin wasan kuma da za su kuma ko uku ko hudu ko biyar su ne inda wa dan kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga musulunci zuwa na tare da su da an yi wanda a su da masallaci a duk kawo da suka gaji sosai da Wannan da shi haka ba su da yawa ya kamata a ce hakan ya tsaro don aiki na mara kai aiki na nuna da ke sa sai da yi da burgitar da ke zuwa za ka yi kalai amma shi ne ake kuma abin da ya sa albarka a cikin rayuwarsa ya kuma sa albarka a cikin zuciyarka Allah ba mu yi kullum kuma kuma mu wannan tambayar ce cewa ya sunna ta nuna idan liman ya jagoranci cikin sallah baya idan wasu irin addu'o'i ne ya kamata a yi jama'a ya gogoraci jama'a kowa koya suna da ta nuna wasu suna kawo suke da wani hadisi da aka rubuta nan a cikin littafin mai suna sunu za a ke majami akwai wani hadisi da ke nuna cewa shi ya halittu ne domin ke rinda jagorar mutane da addu'o'i bayan yi da sallah ko ya samu su kowa addu'a هذا حديث مرسو حديث عمر يا عمر كركي كذا كذا يا عمر عليك بسلاس في الجمعة فإن أتاني كذا يا عمر كذا يا عمر كذا حديث هذا يجب غير أسل وهذا يكون من كتاتي حديثي إن لا تسود وإن لا تسود ما هو حديث في لذا كن كمل أي lokacin da wannan suka yi gidawa da zan kariya suna bin guna manzo Allah don su roƙa musulunci ko daga cikin tabi'i yake cewa su ta yi shi na al-jahaza ba ga mu gudana san malamai da su ko a hadisi masu da kai kyau don su wa al'umma da shi a jami'i abin da ya kamata abota Allah da shi da wanda ya kamata abota Allah da shi بعض malamai suke wallafa wallafa irin zubin gauri cikin zafin da al-mawdu'a da wanda ya tsara hadisi na karya da aka wa Allah irin su Imam Suyuti irin su wani da suna abi da kuma masu tsarin yau da aka ya kamata ko mutum yana da yake zai tsafi hadisi ba za a bin hadisi manzo Allah bane yawanci zaka ce ya ce ba ko hadisin da kuma ya ce masa wadansu suna nan sai ke zai rufe shi a ah, to ai dan ka ce ayyuka yanzu a cikin hadisin manzo Allah ya ce ko malik har da ya taɓa zuwa na yanzu ko maganar ku ba da ido ya wuce sai magana maza Allah sai da shi ba haka wannan sai idan ya faɗa wani da rika haku haka ne ba ma'ana yanzu magana maza Allah sai da shi ba to idan sai ga da wannan matsalar da za ta faru shi za ta ga ba wani da kan da kai kan da kai ka da injin ko da ko mawdu'i ba ba da maganar da ke sa su kana ne ba da kan ba ba su ce in sun koshi yin gina in sun ji yin lafi ba ba yan da ta mutum wani hadisin ta ga irin su cikin laraba ko wani da ke irin da ya ga ba ba ba shi wani da take ba wani da Allah ce aka halin su ke a duniya in shi koshi yin gina kuma sun shora da da kuma ka sai ba abin da yake ba da yake yin kafin ko wani ba za Allah ya baka dai haka ai wannan abin ne yana da shi da wai da haka ce wai da Allah ya so ya amince ka su ko ta magana sai ya da shi wani doki to shi da yake ya fita a guje da ya fita a kuma ya fita ya fita ya da shi haka guje nan gurin sai ya hada shi ka. ai da yake guje ba hauka ne kawai kuma sai manzo Allah ya ce ku makiya Allah makiya manzo Allah su kawo wa mutane ruɗin kokolwa ku ka hujja da ne ta su sai ku zo irin wannan kuma Imam Asyuti ma magana akan manufofin su daban-daban akwai wanda suke kiro addini suke kiro da dan su a kowane suka yi so a bisan ƙarya da masu mulki in su zama mulki na da wata ɗabi'a ko waɗansu halaye sai su kawo wani hadisi goyi bayan wannan halin don su ƙara samun shiga waje a kowane suka ci hadisi kuma wanda ba ba magana da manzo Allah ba ce wani ne